Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah. Anta sahibul fadilah, anta sahibul wasilah. Anda sahibu syafa'ah Anda sahibu rauduh Anda babullah Liridu ilah bisyafa'ati rasulillah Biniatin solehah Biwasilati nabiyika wa rasulika habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Adam wa ummin Hawa alaihi wassalam Nabi Lo Dawud Nabi Lo Khadir Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Nuh Nabi Yahya Nabi Ilyas Nabi Sulaiman Jami'il Anbiya'i wal Mursalin khususan Malaikatil Muqarrabin Jibril, Mikail, Izrail, Israfil, Kiromang bin alaihim salam. Sunlah Khadrati Ruhi Kanjeng Sultanil Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an Sunlah Khadrati Ruhi Aulia Il Kutub Syekh Abdul Rahman Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Rasim Syekh Abdul Jalil Rahimallahu anhum Sunlah Khadrati Ruhi Ashabin Nabi Kulihim khususan Khulafai Rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum Shalla khadrati ya ruhi Awliya'il karomen Fi makbaratil baqi' wal ma'la Shalla khadrati ya ruhi syuhada Uhud khususon sahabat Hamzah Shalla khadrati ya ruhi A'imatil arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali Imam Maliki rahimallahu anhu Shalla khadrati ruhi A'imatil arba'ah Masyaikhi Qadiriyah wa Naqsabandiyah wa jami'i turuqil mu'tabarah jamil aulia itis atil jamiyah di balagutin fi Indonesia awal wa sunan ngampel ratin rahmatullah saya maghribi sunan giri sunan derajat sunan maulana makjum brem sunan bonang sunan muryo sunan Kudus sunan kalijogo raden sahid kanjeng sultan batas sunan gunung jati jamil aulia wali-wali bojonegoro Sesepuh Bebayo mulya agung khususon aliku pura sahibul haja Bapak Suwito Haryanto Ibu Masama alikupurina hadil jamaah baina baikum wa umahatina wa umahatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa li muallimina wa li muallimikum wa masyayikhina wa masyayikhikum khususan murabbi rohi wa syaikhi simbahyai imam mahmudi bin ahmad yasil karawi batullah rifa'i batullah zani wa sholikul hadith wa ambi wa ambi ali kubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat ghafarallahu dunubahum wa satrallahu yubahum wa yurijaru jatihim gimbil jannah biniatin solehah birwalidin hasil makosu sahibul hajah ij'al auladi gustaf teger rahmawan wa awladana wa talamidana wa ahlana minal Qur'an iman Islam bita'adil bita'adil bil walidin hasil makosidana hadihil jamaah fi maqasidi dini wa dunia wal akhirah bi barakati siri lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kontrol Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu Ala jami'i ni'amihi alladzi anzal alaina bifadlihil karim wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in Amma ba'an faqad Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim Al mal wal banun zinatul hayatid dunya Al-Qurama, Al-A'iza, ajila Uman Ur-Rasul, Warasatul habaib masyayih wal ulama Ritan ratri, kula wentah sandri, lumantar kitab suci tokoh masyarakat ilmuwan cendekiawan, pengasuh pondok masjid musola majelis taklim sedaya para kiai mulya agung wabil khusus Romo Kiai Haji Abdurrahman Romo Kiai Ahmad Sobari Gusli Ahmad kakaipun asatid para guru para kiai kula pundi kula hormati kula bekteni minulya pejabat Bojonegoro Pak Camat Kapolsek dan Ramil Petinggi Pak Kades Sawiyono SI Indin Pangestu Beber Ilmu Pangkat ngejak datang umat nuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma Allahumma warga besar Bapak Suwito Haryanto AMD SHMH Ibu Masamah Kapianto Tonggo Teparo Kadang Santono Manunggal Cipta Roso Panitio ingkang bantu nopo kemawon saestu jazakumullah Gusti Allah boten sari wong kangelan untuk bayaran kerja untuk gajian nandur mesti mundur, mugi-mugi ngijoli tambah keberkahan kuat iman ketentraman, Allahumma sedaya kanca-kanca syuting sound system dateng para jamaah Ikan somo lenggah kaparingan barokah lain jangkah metu ngomah badhe mireng sama kasanah tombo ni mana, mugo mugo tambah istiqomah lain ibadah sakinah lain omah-omah soleh-soleha kaparingan putra ingkang ahli agomo, bekti tiang sepuh wong tua, mugo mugo. Monggo encing. Dijunjung nampak ya, nampane mawon Pak Di. Muga-muga ndang kaji nggih. Matur nuwun ya Allah. Nggih, kaji melih, kaji melih. Ludonga niku kaji niku mboten ping sepisan. Ngaten. Muga-muga sing wis kaji kaji meneh, sing durung kaji ndang kaji. dawa umur gampang rizki sing loro waras entuk tombo mari sing diutang ya iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali sing joko muga-muga ndang payu rapi sing isih perawan entuk suami sing tuwa-tuwa muga-muga lendang lunga kaji ndang lunga kaji kok malah ndang mati ya Allah kesehatan, kesempatan, umur panjang, iman Islam, ninggal lingratan, jagongan, gurungono pengajian, minongko kanggung rabu, hormati iman, soyo suwe soyo dan jaman, nek ora kenceng kenceng iman, kebujuk tining setan, isirin dunyo kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan, Quran mung pajangan, HP kipet ombo-ombonan, bocah Joko Prawan isine mung SMS-an, Facebookan, Twitteran, malam Minggu boncengan, janjian. Nggih napa mboten? Kadang ora Joko ora Prawan, wong sing tuwa ya ora ketinggalan, sandal teklek ning kirikilan, tuwek-tuwek yo ya SMS-an. Ya, ya. Ya Allah. Mula niki mulai pengajian saestu ya Allah. Beber ilmu sing rawuh menika kaparing ana bejo donya akhirate besok kumpul wonten swarga Allahumma mula disyukuri kesehatan kesempatan umur panjang alhamdulillah lisanun dakirun kolbun sakirun badanun sobirun lisani tiga widikir untuk nikmat alhamdulillah dusa kata astagfirullah bendino nyerot ambekan menika utang dibayar la ilaha il la ilaha il Masya Allah dunia saisini la hawla wala quwata illa billahil aliyil orang ana wong mlungsungi innalillahi wa inna ilaihi raji'un ditoto Masya Allah wis kakehan dosa sembrono pepeka saben dina nek kula panjenengan dika ora gondelan agama Ciloko kula panjenengan arafallah taala bi annahu khaliquhu wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu monggo arafa dikenali dipahami diyakini Gusti Allah niku sinten khaliquhu sing dadekno kula panjenengan wa warosikuhu sing aweh rizki aweh mangan wa muhyihi sing uripi nyerot ambekan niki sak serotan umomo dikaji larangi boten kantenan ni rumah sakit apik bangunan jopo jeruni do tangisan golek sak serotan ambekan bayari larangi ora karuan Gino napa sing manggono nang kuburan ditangekno ana cawisan kae lho kasuwargan kae lho ancaman paseksan, tergantung kula panjenengan anggene ning donya legone iman yazidu wa yamqa iman iso tambah iso kurang tergantung kula panjenengan lir kaya tanduran nek dipupuk dirabuk di mes disirami ijo godhonge ngrembaka gedhe wae tanduran sami iman kula panjenengan jasmani dipakani rohani ya dipakani jasmani wujuding awak raga ragangan rohani sing wujuding jiwa nyawa pikiran jasmani kurang mangan do kering kuru rohani kurang mangan dadi sok keliru mula ayu do dipakani kelawan ilmu ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu uripmu maju entuk pangestu pantes warga do mlebu amin Allahumma amin Allahumma walakot karamna bani adama wa hum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat yakini teman-teman aku mulia akinang bani adam menungso Kui tak gawi mulya wa hum fil barri kui tak pasrai daratan seisi ketukulan rumah kebu sapi wabi sing ana lumayan jagat donya iki tak cipta kanggo sira menungsa wal bahri segoro isine apa iwak cilik gedhe kang ana segoro niku tak cawisna kanggo sira menungsa warozakna gumina thayyibate takai rezeki sing apik ombe namu ana gelas model ana mereke selang ana serodo tani jajal kewan wadus anggar nyosor peceran wae diunjuk tumbi ya Allah gusti kei rizki sing api koyong ini wafadulnahum ala kathirim mimman khalakna tafdila kui tak mulyakno tak gawi tak cipta luweh bagus rimang akeh makhluk liya sing tak ciptakno ora nono sing luweh bagus sing luweh sempurna luweh mulia kini kowe menungso kowe ya iso selonjor iso ndodok iso mlumah iso mengkurep iso blandang iso melayu iso nglekar iso miring diana makhluk sing iso kaya menungso nggih napa mboten ayune kaya ngono bagus kaya ngene tukul rambut yo rasa awak tukul kabeh rambute jajal umpama sak awak tukul kabeh rambute malah kaya kethek to yu tukul nggon-nggonan kene tukul kene ya ora kene tukul kene ya ora kene tukul kene ya ora kene tukul kene ora kene tukul kene ora kene tukul tukule gon-gonan ana sing ra tau kena udan kena panas kile malah keteli ora karuan kok kula dhewe ya gumun kok wingi dina bodho kula tak cukur kene ngendi kok gondronge ra karuan Madura kae cekur rambut yo mung sirah kok kono ki ora tatawakno ora gelem kok piye. Iki rambut ora ana sing ora ana gunane, rambut tukul ning sirah nggih napa? Nggo nutupi utek niku lho ben ora cewer dledek kena panas sing srengenge. Mergo iki dina akal utek sing padha cuwer. do mikir tanpa dikir wong pinter ya bener malah do keblinger ngaji nyatane do ora nglakoni pengajian ora padha karo perbuatan wongi ahli ilmu kelakuane kaya assalamualaikum <laughs> Ya Allah Gusti, muga-muga waras amin Allahumma. Iki tukul meneh rambut ning dhuwuring mata jenenge alis nggih boyung yo nggih udan. Mata kene umpama pasudan iki ditambahi ben ora kelem kebanjiran matamu ki lho Alis mbok krok, mbok ganti sepeda. Licip kaya kaya celik Madura. Bareng kena udan entek luntur kok grendong. Sitip kurang kandel tambah sitip palsu iki pira regane kuwi siji ndadalah. Sitip-sitip piye tambahan kuwi. Ning eling kepaken entek koal kuandel. irung ana rambute nggih napa filter ben ora gampang debu mlebu saiki viruse model-model flu biyen kerokan waras saiki ana flu burung manuk lho yo flu unta flu babi malah saniki niku virus aneh-aneh penyakit model-model iki dino mergo napa donya wis kebak dosa pagebluk mayang mara penyakit saiki angel tamba Mergo menungso menus-menus do kakean ya Allah masyaallah pun remuk donya menika penyakit saiki ameh-ameh monggo ngeten kali dipikir kali diangen ya Allah iki nikmat sing diparingake kula jenengan mata siji ngene iki umpama 2 miliar ngono ya jih ora entuk Anak loro patang miliar tu kono Honda untuk pirang truk sasi ganti oli meripat lu yah mono yah minasangan gue kedip kedip kedip kedip kedip gaya ya rakaruan orang ono sing orang ono rogo ora ana gunane nikmat semene kenikmatan ngono ya je menungso ngaku ngiring gresula ae lali nang pangerane pirang-pirang nikmat sing diwenehno awake do nampa krasa buktine lali syukur mring Gusti wa kawasa kewajiban ora nindakno alesane ana-ana ayo kang kaji alah sok nek anakku wis do mentas lho kok anakmu kejegur tahli to bu bu wong kon poso ngono setahun sepisan wulan Ramadan mung selapan alasane ana omah wetenge ora kuat ngempet rokok e eh, gayane bengi yo melu mangan sahur karo anak bojone ngono ki lho esuk-esuk mlebu warung gendandul ketok sikile mulai tekan omah gayane yo ida idu ida idu ae heu heu cerita kaya ora wasa muni ngomah yo wegah nganggur jundur petani lali pedagang arang kadang sembahyang alasan kemawon diundur-undur wae ngene kok kepengin tentrem masyaallah pengin urip tenang rezekine gampang ayo do sembayan rezekine gampang kredit iso nyauro Allahumma Allahumma ben sakinah omah-omah anak soleh-solehah wong tuane bapak dadi imam ibu eh dadi makmum jamaah eh lebar sembahyang raketang saya ayat Qur'ane diwaca omahe mburuk kaya bintang ketop-ketop malaikat dhuwur penasaran kok ketop-ketop kaya bintang padang kaya apa eh, eh eh jebul griya sing maca Quran akhire malaikat dolan gawakno rezeki sing gampang Allahumma nek omah isine mung dangdutan TV koala karo kenan tok ya Allah Gusti mula kala wau eh selawatan mauludan asrokolan sing sale kesel pegel ngadeg dadi ilang asa samurat waras wis kolesterol medun amin Allahumma darah tinggi sesuk napa niku normal pokoke sing rawuh menika waras amin Allahumma sallu ala Muhammad annabi annabi sallu alai, salawat salawatullah alai, niki pemanasan sik niki Pesane malaikat padha medhun riyin. Nek ana selawat, malaikat niku krungu selawat. Wah, medhun goleki selawat. Terus medhun goleki sing maca selawat disoting kabeh niki. Nggih, disoting malaikat niki sing entuk buntelan loro sapa nggih ketok niki. Ah, monggo Mas Kaji, Mantap meneh. <laughs> Salu ala Muhammad. Lagi kan kalau kan kudu mingkem sik pas kula ngomong kuwi gambare wah Joko goro gara mangat ngontal <laughs> aku main pemusik kan penting annabi annabi sallu alaihi dilakoni karo wong tuwa. Nomor loro tariku li sunati ora gelem nglakoni sunat-sunate Kanjeng Nabi. Nomor telune nek ana selawat kupinge krungu kok ora gelem jawab, besok bakal ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ora diwedeni ngene ora gelem jawab sampean kok. Dialang ora kurang lakon kok. Wong kok iso mlongo tok gelem pun ngantuk napa Yo ngantuk yo. <laughs> Monggo niki pelan-pelan ya Allah dan dandani iman kula jenengan nggih. Jaman pun remuke mboten masa Allah Bismillah, bismillah, bismillah. Lain jangkah metu ngoma golek berkah, golek berkah. Menungso kata salah nanti kandani ngalah ojo ngejak congrah iki jeneng orang gendah bendune iku salah tambah. Wong sing pasrah manembah ngalah ibadah, ini murah turah barokah. Lah apa bocah malah dudulanan ngantuk wapi ibu cah ini sembelitnya kepancal berakasih sepolah sembelitnya orjin teng teng teng kaya siaran pesawat naik munggah naik sedaya menikah monggo Raziquhu sing paling rizki Allah, putrane Allah, bondone Allah, bojone Allah, omahe Allah, pangkat titipan bondo sampiran. Gak ana menungso nganggoni pangkat selawase gentenan. Presiden wi gentenan, RT ya gentenan, lurah ya gentenan, nggih apa mboten? Sedaya gentenan. Ora ana wong mlungsungi iki monggo omah griya apike kaya ngono mobile 5 bojone kadang ora mung siji wolu eh, mbah subur rondo-rondo wis dituruti sedaya menungsa kok dolirwa awakmu iki lho kakang dosa ayo ndang tobat nyuwun pangapura astagfirullahal astagfirullahal ayo podo kumpul ayo podo kumpul ya bunaya idaro aita kauman ya zukurun Allah faya jenis ma'agum gerne ono gerombol gerombol kumpul kumpul dikir nang pangeran beber Quran pengajian ayo podo teka kumpul ger umpomo wong alim manfaat ilmumu umpomo wong gendeng ilang gendengmu umpomo gusi Allah nipak no rahmat we katut yo ger neng ne ono gerombol gerombol kumpul kumpul tanpa dikir nang pangeran ora pengajian ora moco Quran isini mung dandutan oplosan nggo jogetan lho niki kondhoyong gondelan perawan rebu kamar 200.000an lha dalah sing elek ireng 50.000 kok kang kok hmm, pengalaman men to kyaine jarine iki wis edan remu-remuan pinggir dalan Ya Allah niki PR dateng kula jenengan pondasi yo ngger Quran Qurane diwaca Al-Qurane diwaca aja amung gawe pajangan Maca salawat Nabi Muhammad insya Allah itu syafaat. Allahumma Eh wong kok maca Quran Ar-Rahman walamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Eh jelas Quran tentrem kulon jenengan padang diapik di Allah. Iki pondasine Quran agama, ah, ora agama kocar-kacir, urip ora kocar-kacir, mega akale mikir, atine dikir bocah bener tur pinter, pinter tur bener. Akeh wong pinter ora bener dadi keblinger nom-noman ngombe khamar tuwa-tuwa edan nomer. Bumi suwe-suwe keder. Nah, keder jadi ini horek, menungsoni doa umek, dua doa mangan warek, ngisor kelepak-kelepak, ngusing tua yu ampek, ambekane sesek, mikir ke anak edo nek ngumbi nganti keletek-letek, ngusing wedo yu doa ndablek, pacicilane ura mandek-mandek, senengane dimek-mek. Ya Allah Gusti, remuk tenan kok. Ngono nek lebar dimekemek weteng rasane mbunek-mbunek, kok sego mlebu rasane enek. Jebul jeru ana jabang bayi sak ulek-ulek. Mbah sapa sing utek-utek? Sakarepmu ora urusan remuk ya wis. <laughs> Iki monggo kiai kewajibane dakwah dene manut alhamdulillah ora manut terserah. Dene nipi dikecek malaikat rasa-rasakno. Ayo duren-duren roti-roti, biyen-biyen saiki-saiki do mangkat ngak. naos karo kiai ora basa mangkat nga ngaji ora apa-apa Ya Allah Gusti, ngeten iki kali dipikir ya Allah sing awe rezeki Gusti Allah. Monggo golek duit sing kathah, monggo sing doko. Kerja ayo kerja golek duit sing kathah, monggo sing ora entuk sapa. Wa mal fa sama latung tiru dahab. Bener, ora ana langit udan duit kudu kerja, ora kon sembayang tok, kon sembayang tanpa tanpa nyambut gawe terus duit sekantong ning arepan iki ya ora ana bener, golek duit sing akeh kerja sing ora entuk kula sapa? Golek duit sing akeh nek mati digawa. Lho napa saged ya iki iso? apa umroh yo nganggo duit, kaji nganggo duit, bangun masjid yo nganggo duit. Lho nggih napa mboten? Tanpa duit ora iso. Kabeh nganggo duit, bangun omah yo nganggo duit, tuku amben, meja kursi koyo ngene iki yo tuku nganggo duit, tuku amben yo nganggo duit, dhuwur amben yo njaluk. mong dikeloni duit ora dikeki. pamitin yang pasar tuku terasi lah kok terus minggat orang bali siapa kuwi kapan kowe bali lah iki lo masalah lagune sri minggat bojo kaya ngono to sri ngono ya ngono ning aja kaya astagfirullahaladzim Mbok yo ngono ning aja kaya ngono seneng duit, ning aja dadi penyakit. Wong wedok sing nrimo entuk kaya ni pira ditampa. Ora kok terus minggat lunga, Kakung kerja ning omah ndonga. Syukur-syukur iso bantu kerja apa-apa ngono lho sri kuping ngrungokno. <laughs> Munek kakung kondur sego disiap dimening meja dahar tunggonono, munek kurang apa ngoji kokno bar salat isak wedakan tata-tata jambi saya wong lanang lanang kerja sedina kesele kaya ngapa pejet njaluk opah pejet ora apa wong kanjeng nabi yo wong wedo nek kepengin swarga disunake tawa-tawa bar salat isak wedaan ora usah katokan kekno sri alhamdulillah ya Allah to sri sri lagune sri minggat mas dados ki penyuwun mas njaluke ya Allah sri waras ya sri sing nyanyi alon-alon Sri mangkat ngaji songo karo siji siji-siji menungso di bolongan songo ayo didandani bendadi aji lambi ngomong sing ngangi waton irung embus ojo angger nyosor moto gawing golek dalan padang kuping gong rungok pengajian lambi siji irung loro telu ripat loro lima kuping loro pitu sing loro aku roh gunane orang-orang orang ngerti jenengane yuk ngerti kok ngerti kuwi didandani kelawan mangkat ngaji nggih Bu nggih. monggo niki pun mulai niki lumantar khitan nggir tegar ucap Gustaf ora usah wedile disunati lorone sedelo kanggone suwele kuwi bekakas ora mung kanggo nguyah kali Lha apa ya esuk ngerti dhewe. Saiki ra alate laser, dokter mulai katoan melayu banter jaman cilik aku yu, biyen udah ngono dokter kok anani dukun sunat kok hmm, temenan yu, cilik aku kula la ilahi rocoro ngin kula demak ngoteni kok dukun sunat kan dundang moro dundang moro bocah sing disunati gelar ki kloso ning jogan karo selawat terbangan ngoten nika dukun sunat urung teko lho bekakas wis dilet ditonton sak desa kok terbangan itu rodok banter berarti dukun sunat itu rodok cedak ini semati aku teratap teratap teratap teratap dukun sunat aku numpak pit nih kau sing ponik nih cek cek cek cek kelingan gula kok jadi kita teratap teratap teratap teratap gula ilah ilah pit jagrak no medun gue koper ireng gue dingin nanti nih kok salah nolak geludak nanti seret metu nih gunting karo catut mati aku Oh aku terus belandang gue Bapak kulit kemudi ngene, ora apa-apa le, ora apa-apa, lara ne paling dicokot-cokot nyangkrang, ora apa-apa le, kok tak kandhanani, dukune sunat tak kone tak kone ngetok alon-alon wae. Ha ngetok te alon-alon saya remuk to kan. Malah saya lara to. Ora apa-apa le, ora apa-apa, iki lara ne sedelok, kanggone suwe kok le, kuwi bekakas ora mung kanggo nguyoh le. Aku biyen urung ngerti yo biyen, aku yo urung ngerti biyen. Biyen. saiki sing ngerti aku yo. Akhire kula niku dipangku kali Pak kula. Wong mangku wong sunat ki nek ora tatak ora kendel ora wani. Mbok wonge dhuwur ireng brengosi. Nek ora kendel ora wani kuwatir kliru lek dukun sunat raga sarung. Lah piye to sing mangku ya sarungan, bocah sing disunati ya sarungan, dukun sunat rada tuwa. Kliru lek raga sarung sarunge sing mangku. Entek bekakasmu. Dukun sunat ki buka ya ora ngerti-ngerti kok. Lah kok gede temen iki wakku, Mbak. Iki biyen lho kipase kok mati iki piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Niki monggo kali dipikir kali diangen-angen ya Allah. nyun sewu bu niki al islamu nanggipun agama islam kuwi suci fatanandufu resiki awakmu resiki batinmu la taqulu jannata illa nanggipun ora bakal mlebu swarga kejaba wong sing suci sing resik niki mula sesuci termasuk khitan iku termasuk bagian sesuci sesuci sangka najis sangka kotoran mula wajibul khitanil rijali wa sunnatun linisa'i wong lanang khitan hukumi wajib wong wedok khitan hukumi sunat sing diketok nih? geragape dewi-dewi wis ngono ae lah pokoknya kuwi kentok kuncupi sing nutupi hasafah sehingga terbuka padang jinggrang gampang perjalanan kotoran sehingga gampang cucian iki nek ini. Nopo najis ora bener suci ora sah wudune ora sah sholati ora sah Mula istangziu minal baul suci suceni masalah uyuh siksa kuburan sing banget loro iku masalah sesuci hati-hati bucah saniki niku ya Allah kula niku ning ratan bendina ana dalan macet niku super truk medun bareng metudun niku ban truk niku duyoi dhewe napa kang banmu kok mbok yoi ben awet kok iki ngono ya iso jalan kok cewoke mau nganggo batok diobat tapi tak ketok lah iki piye Lah mboten enten ya lah kowe nek nguyoh golek banyu sik, mampir pom bensin tok banyu nguyoh, mampir masjid tok banyu nguyoh. Dadi golek banyu sik nembe nguyoh. Lah bocah niku ora Nguyoh nembe golek banyu bakal kasih tuntun golek banyu. Walah alah alah alah Menah wingerane niku enten canom-noman ngono. Rombongan konvoi Vespa tekan towang kebelet nguyoh. Montor papat jagrak nowit asem gede siji Bengi sapapat. aku bayangkan semut sini gede wet asma modar gaber gaber mayur ini kena mayur ini kena mayur dubengi capa apa tak dulu nih gede mobil itu model-model sih cewai ono sing diselanti ono sing ditekek ono sing dobat abetake ono sing tatat kewite ya pas kencar semut entek buka kasih gitu Lah iki bocah niki, masyaallah. Lah kok tenten to ya kok ya lho le. Kowe ngaji le. Ilmu fikih menjelaskan babul istinja bil hajar. Bab nerangake cewok, peper nganggo watu ning perjalanan tiga neratak ora ana banyu wong larang ora ana banyu mergo suwe ora udan. Umpama kebelet muyah ning dalan terpaksa ning dalan kebelet muyah ora ana banyu babar pisan. Ngoten iku kena cewok, peper ngangge watu. Nek wong wedok watune ya sing gedhe. Aja cilik mrucut ilang. Gede tur bunder lho yu aja cilik lonjong. Lho, iki ulangan masalah sesuci khitanan. Iki kudune kula jenengan hati ati agama pendidikan kula panjenengan. Lah bocah sakniki ya Allah madrasah sampingan pondok pesantren ketinggalan zaman. Sekolah donya do dhuwur-dhuwuran. Akhire bocah durang ngerti tata carane sesuci, tata carane wudu sing genah, salat piye, rukuke piye. Mboten ngerti. angger ampe-ampe awur-awur anut-anut grup yo ora ngerti rembug, nah sembayang angger nganut-anut pripun. kabeh tanpa ilmu mboten saged amal tanpa ilmu mardut ora ana gunane lah wong gendeng wong lima sembahyang jamaah gendeng kabeh remuk tok siji imam papat makmum ora ngerti ilmune kabeh sing makmum tengen ngendi ngentokno basa inggris liwat belakang yes ngentut dekne ora ngerti nek ngentut dadi batal salat wong ora tau ngaji teko meneng ending kru santai nek ngentut batal gak ngerti meneng ae sisae ngomong e Kowe pengentut Kang Ambune kok tanteng-tanteng ngene. -tanteng dekne yo ora ngerti nek ngomongku dadi batal ing salat anggar batal loro asine nomor 3 ketimbane salat kok ngomong salat ngomongi batal ngawur kowe iki batal telu seno rapat ketinggalan eh nek ngandeni mengko nek wis lebar saiki salat dhisik padha wae kowe batal kowe makmum papat bakal kabe kari imami, Imame ya padha wae. Niki salat kok diomongan to? Salat kok gegeren mbok salat meneng kaya aku. Lah dalah. Iki mergo ngaji ora tahu, ora ngerti tata carane ilmu, akhire ngibadah apa wae batal, rusak mergo ora nono ilmune. Mula niki pondasi dateng anak kula panjenengan, pertama mlebet agama Islam disuceni lumantar khitan. Niki al-islamu nantipun mula demi islam kudu rela berkorban identitas islam wong lanang kudu khitan man aslama fal yahtatin sopo mancing islam ayo podo khitan suci suci suci ni lahir lan batine khitan niku suci jasmanine rohanine diundang kiai titipno kiai wong tuwa kerja ngongkosi Allahumma Allahumma wis lega ya Allah Gusti lha piye lha piye kenapa napa ngono golek nggon kene mangap diyoi sisan Astagfirullahaladzim Niki monggo Pelan-pelan kali mikir-mikir Mulane Diri wangi wong tua kerja Kaya apa sirang Sikil-sikil Sirang jungkir walik Ee gendengang ora dadi apa ya le? Sing kowe penting pinter ngaji sekolah oh, ya ngger. Tak rewangi pake kerja, golek duit ning kowe dadi wong sing mulya. Amin Allahumma. mula niki monggo golek duit sing akeh tanpa duit boten saged anak ngene iki butuh duit pengajian kaya ngene iki ya butuh duit kabeh tanpa duit ora iso cuplak, cuplek suang su Mampu katundung apa lira irik sapa dele ake sir sir pong dele kosong sir sir pong dele Oh niki monggo pelan-pelan dipikir. Kala wau sing dadekno kula jenengan sing awe rezeki awe mangan sinten iya kana budu wa iya kanas. Iki ana dolanan, iki piweling Kanjeng Sunan. Sing dadi bocahin jengking. Nggih napa mboten? Cublek-cublek suwengi sing dadi kan bocahin jengking. Nggih napa mboten? Sing dadi bocahin jengking. Iki maksudnya apa? Bagus rupamu, ayu rupamu, udeng-udengan dasmu kabaret bintang pangkat jenderal umpamane kowe kuwi sing jenenge menungso dadi menungso kudu jengking ibadah sujud nang Allah nyambut gawe sak wareke kumpul bojo sak jeblose jagung sak lempoe aja ngantek lali ngibadahi kancane tangane kok ke dhuwur gegere siji nyekel watu cuplek cuplek suweng nggih napa mboten suweng niku anting-anting mas mutiara harta, duit, duit niku gentenan. Anting-anting niku gentenan nganggo. Bosen didol, dituku kae. Gelang yo gentenan nganggo. Duit yo gentenan nyekel. Yo parmi tuku ning kasepira kasepira wis kene sepeting ndak amanah-amanah ning kandhane. Kandhane sithik, sithik kaya Sri. Sri lunga gitu. wis iki gentenan duit niku gentenan nyekel nggih napa mboten sawah niku ya gentenan engko didol tuku karo kancane omah niku gentenan karo anake mobil ya gentenan nganggoni ya Allah pangkat ya gentenan presiden gentenan lurah ya gentenan bojo wis gentenan kok yo pegatan dituku karo iki genteng gentenan iki ya Allah kadang-kadang burung antek dipendem sing wedok nangis dengingi sing sing tak yang wis gremengan tangsono bojomu entekno lo mripatmu tidak akan lama lagi kau akan jatuh di pelukanku wis siap genteni rondone kadang-kadang ya cek urip di bojo karo kancane ngono digragapi tanggane ngono ki ya ana nggih napa mboten iki donya kabeh muter gentenan suwenge teng glenter duwite diler monggo malaikat Mikail andum rizki diler alharokah barokah kulon jenengan gelem polah entuk berkah ning aneh iki dina wong dora gelem nyambut gawe pengin entuk kaya gedhe ning diplayu ning ngapusi kancane korupsine gro gedhe-gedhe pilkada kalah karo pilkade pilkada iki nek wis dadi malah lali pilkade kok lali malah dadi siti Ngen apa mboten iki masa Allah sing cilik diangrik-angrik sing kere diece-ece sing gede di mikir waduh edile korupsi pirang-pirang miliat luar negeri minggat ngantik rakyat do melarat iki mergo ragelem olah ragelem obah raketang nyublek-nyublek nopo ning sawah nandur pariso nempur kacang ijo bubur kapung bantal kasur bakone apik gawe rokone elek ya digawe susur pira-pira disyukuri uripe makmur Allahumma Allahumma raketang nyublek-nyublek nopo, Nandur-nandur nopo bumi Indonesia gemari palojinawi ya Allah wingi ten pergunungan desa temanggung ana sapa banjar negara wortel tomat wala buncis kul sawi nggih tukul pirang-pirang kentang kula digaweni kentang sak-sak yo alhamdulillah yai nandur kentang sakit damel tumbas katok mangke semangsa-mangsa katok esuk kentange metu yai sik ta yo rungokno sik yo nandur kentang delok tangane kiai gini, nandur kentang nandur kentang gini yuk, nandur kentang dewi tuku katok, kathok ini ngene yo semongso mongso kathoke suwek kentange metu kentang ngene lho kentang sing gini lho nandur kentang ra metu kentang to yo ha pikiramu kentang sing jero katok kok nyublek-nyublek nopo, nandur-nandur nopo, Wong berkah kaya ngene, sing penting kula jenengan awake sehat, awake waras, Allahumma. Saiki dina gara-gara duit tau Sri tak kandhani, ya Allah, gara-gara duit akeh sing penyakit, sing sugih, stroke, sing kere, stres, kowe milih ndi? Milih waras, Allahumma. Lah iya ta. Kuwi wah sugih duwite akeh nek penyakiten gawe apa mobile anyar boko ngudunen 8 piye lek ninggehi. Arep mangan sate rong trek ngono ya iso mbayar sugih duwite akeh ora wani mangan, cara iki. mping mlinjo tuku rong karung ya iso mbayar wong sugih duwite akeh ora wani mangan asam urat sing penting waras lho nggih to lah iya aku nek ndelok tanggane kula yu ning sawan daud kungkum sedina delalah bekakasi ora medhok kok yu heeh ditileki ya uje utuh ya mung rada kelawu ngono <laughs> sing wedok terus ngirim gonok-nokan sambal terasi wak greh ki kemur sambel kemangi wis gembrojos kemringet masyaallah semendi galengan iso turung leketer mergo napa awak waras Allahumma Ya golek duit ning aja dadi penyakit, mulo atine ditata. tanpa duit pancen ora iso iya iya iya mambu ketundung gudel gudel ku bocah cilik lho nangis kayak dit 2000 meneng kelakep mambu duit cah cilik lho seneng nggih napa mboten nangis gulung-gulung kayak rong wah langsung kelakep rong pulau ewu mae suwenengi mae tuku bakso sing ana pentole pak ngaso ketok kon jebel lamane kan mengo to yuk Pak ing asola wangi mengo kan ketok kon jaba. Pikirane jenengan kok tekan ngendi-ngendi. Ya Allah Gusti, mambu ketundung gudel, Pak Gemo lira. Pak Gemo niku gerang gaplok tuwa, wong tuwa. Matane ijo nek ora duit nglira, lirik. Kaya ono wong ngandum 20000 ya tampa, 15000 ya tampa. Kaya ngandum 20000 ya wis tampa, 10000 ya wis tampa. Wayang nyoblos ora mara. Sapa guyu ndelik? korupsi wis gedhe disoteng ning TV ya cengguyang-guyu kenter kuwi akhir ya tetep mlebu duwi eh eh eh sirpong delik kosong sirpong delik mangkana yuridul hayatan dunia وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون Semuanya Allah muka-muka iso kaji. Kowe muni ora kok. Yakin lambemu ora muni. Mlongo tak kowe kok. Wong kancane Allah iso ngomong tok kene. Baleni sing ora muni muga-muga untune lara. Man yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun Rama itu hampir diamuk kowe Sapa sing golek donya numpuk bondo omahe limo mobil 9 ning akhirat lir Ora dipikir no sedekah zakat ora ngetokno besok akhirate kosong kopong ora entuk bagian napa-napa monggo kula aturi pinarak wonten neraka ah, naudzubillah min pinarak kok ning neraka masyaallah jaman saiki wae jaman edan sanurut bojo eksetan saben dina golek sedekah lali nyambak pakean sarene yen rabbakalladzi khalaq. Belajar, ngaji, ngaji bakal ajile. Mula pengajian kaya ngeten iki, senajan anak tasih ale dereng ngertos napa-napa. Ora paham pengajian. Ngeten iki senajan to bocah cilik urung paham nek ana pengajian diajak. Nggih Bu dan untuk sawah barokah pengajian jadi anak soleh lan solehah nangis dinii buka ya jombombo buka siti buka kabeh udah niki yuk rumah senajan bocah ora paham untuk sawah barokah pengajian dadi anak soleh ikra <laughs> wacanen kanjeng sunan kalijogo ngawi lelakonan jenenge maca pat wacanan perkara papat pelajarana Quran hadis ijma kias ahlus sunnah wal jamaah perkara papat ditinggali pacul perkara papat aja nganti ucul ayu saiki diwaca lagune maca pat pelan-pelan sing nomor siji jenenge lagu masku mambang pun ngantuk napa dereng subuh ya wis sing ngaji ngene kok ngantuk berarti wong iki lara. Mboten mawon. Kudu ditandani, kudu ditambani. Allahumma ana lagu nomor siji jenenge Mas Kumambang. Ana barang Mas Kumambang sak jroning wetengan. Iki di mas-mas ra karuan. Njaluk apa dituruti sing lanang sayangi ora karuan. Rong sasi bocah wis pingine werna-werna njaluk pedes pengin rujakan. Wong ana dondong golekna dondong pengin peleng. Goleki pelem yo njaluk nangka. Engko nangka pengen duren. Goleki duren ngono njaluk aspal. Bocah kok iso bingung nang wong cah iki. Niki nembe rong sasi. Mulai patang wulan ana nyawa krenjut krenjut krenjut iso obah iso polah. Nyun sewu niki gusik staf anu ngantuk diterno kamar Mas Haji. Nika diterke kersane ngrita awake mboten genah, mboten sak gaya awake. Mbon, sising waras-waras Monggo bareng-bareng niki gusi lagi lagi wonten gaya hawa Tolong Pak D diantar Pak D istirahat. Digendong, digendong. Apa pengen tembriki? Nek pengen tembriki paringi bantal. Goleki bantal gendok berkah donga kepengin entuk berngogo. Goleki bantal Pak D kayak ganjel bantal. Ah, ngoten kersane. Kepengin untuk berkah, pengen untuk tungo. Amin Allahumma. monggo niki alon-alon saestu niku niki nembe wonten wetengan patang wulan mulai ono nyawa kerenjut kerenjut kerenjut obah nek cara wong Jawa niku dipun selameti kopat lepet ngapati nggih apa mboten lima wulan enem wulan niki weteng saya abot hawane arep nguyuh hai <laughs> aku yang ngono kok yo Aku sing ngene iki lho maksudku. Ya Allah Gusti, Masya Allah hawane arep nguyu ae dikempet ora kuat. Mundul-mundul. Wolong wulan saya abot ning wetengan. Wis mobat mabit lumah-lumah. Mengkurep ora enak kabeh iki. Bayi mulai mancal-mancal. Ya Allah mlumah kaya gunung segi-segi lambekan mengkurep malah kaya timbangan miring kaya praung glimpang dodok lo kaya celengan macan. Temenan. ngene nek wis kadung babar dadi bocah tuwani wong tuwa niki rungokake kala wau pun matur ora bakal ketemu Kanjeng Nabi aja pisan-pisan wong tuwa mbok waneni ayo nggir birul walidin bekti karo wong tuwa abote sangang wulan sangang dina mobat mabit ngrasakake lara ya Allah kelambinan sumur kelambinan atis diboboki sak awak ngeten niku yo bayi mancal-mancal disisi kelawan surat Yusuf, surat Maryam, baca wacana Quran, selawatan ngono lho yu. Ora kok malah karo kenan, neng. Weteng wis bocah mancal-mancal ora diwacana Quran malah karo kenan. Tutupen botolmu. <laughs> Ya Allah Gusti, bayi ini saya mancal-mancal kan disisi wacana Quran sing lanang. Ngono lho aja mbanyoni wae. Bayi wis umuk ora karang pengin roh dalan jadi banyoni saya mancal-mancal. Sapa sing idoni menah iki mau ndadalah. Bayine saya ngamuk dhisik-isik diwaca no Quran. Amin Allahumma. Sangang wulan mung punjul rong dina telung dina mulai buka loro yo mobat mabit larane ra karuan. kaya ngene iki ora bejo-bejo soroh nyawa lu ngono lho kuping mojo pisan-pisan karo wani karo wong tua urip beken ana sedo mendonga wong tua malam jemuah njaluk kiriman kalimah kalimat thayyibah anak sing do saleh wong tua senengi kaya apa ning kuburan anak anak itu maca Quran Allahumma la wong ning kuburan anak itu karokenan kok rambut do semiran ya Allah kuat ora ana duwe duwite ngono iki sing nyolong ki lho sapa to lele gayane bocah sakniki niku ya Allah niki monggo PR dateng kula panjenengan ayo dididik kelawan Quran amin Allahumma ibu ikutan bi budi utama ibu ikutan budi utama al jannatu tahta min umahat surga di telapak kaki ibu berarti seorang ibu harus bisa nuntun anakmu jangkah suku nuju golek ngilmu ora iso ngong apa mulangi titipno kiai wong tua ngongosi insyaallah ngerti wong tua bakal aji amin Allahumma monggo niki masyaallah sause sangang wulan ya Allah punjul rong dino telung dino mobat mabit ira karuan eh eh eh eh sing lanang mobat mabit mobat mabit mobat mabit dolan gone kiai njaluk banyu yai bojo kula ngoten mboten medal-medal kok yai mboten medal-medal nyonto yo yai kok nyonto yo yai goleke banyu kalih kiai dombekno kalih bojone maca bismillah kaping 3 diusap madarane weteng diusap ya Allah sang jabang bayi mancal-mancal ketiban toyo dening japa mantra sang kiai delalah kaparingan berkah dalane bayi dipunusap kelawan jopo bayi dungo sanging koyai sak nalika mbuka glerek brol mijil bocah bagus lanang Ini metu isane. Oh. Oh, turu kok melek kok iki mau. Ya Allah Gusti. Niki, sakuse nomor siji lagune Mas Kumamba nomor loro mijil dadi bocah lanang bagus Gus bocah bagus sing tegar yo nggir asma kinarya japa rahmawan iki asma kinarya japa syukur-syukur basane arab iki campur-campur arab campur-campur jawa wis apik kabeh le eh rahmati Gusti Allah sing dermawan kabeh panggone awai pangeran golek akhirat dunya bakal melarat wong sedekah insyaallah sehat Loh, iki babar lahir Masya Allah Sing lanang mobat mabit nguyoh sing Sing wedok le ngedin rakaruan Bareng babar metu bocah senengi Wong tua ya Allah Tong dudu blek Blek dudu tong Tong dudu blek Blek dudu tong senengi rakaruan Metu anak lanang Wallah akhara jakom Mimbutuni ummatikom La ta'lamu na syai'a Ya Allah Gusti iki metu saka go garbanipun sang ibu kowe ceprot orang ngerti apa-apa orang gawa apa-apa durung duweni apa-apa ning saiki iso apa-apa duwi apa-apa kaya-kaya arep nguasani apa apa jabang pelayan ceprot tangane wis gegem kaya-kaya donya arep digegem sedoyo, tapi ora rumangsa nalika pecat nyawa tangane udar sedekep ora ana sing digawa mboten enten mayit mati tangane gegem mudin ora wani nedusi tempiling mayite Walah oh, alah udar ora ana sing digawa apa-apa mijil ni ngarep copodo lagu ni micil cengkok ketoprak eh sing barengu ya Allah <laughs> lagu munia ya Allah Gusti ngga lagu ni is oke wae kagu yu munaroh so mau jenis maisaro bang oci datang prak prak prak prak prak prak <laughs> mbah lagune is oke wae aku ra aku ra aku ra iki sing njaluk lagu anu kok munaroh piye Mas Oji datang trek trek trek trek micil sik micil Mas ayo lagune micil jal kaya ngopo Mas ngomong bisik engko lebar ngombe Menguyah menik pamit ya ini eh. Ayo, micil sampean menelen aku kesel tuh ora krasa. Terus no ya tuh lega bareng nguyuh rasane. Ah. Yes. Bang Oji dateng. Pret pret ego Jaluke kaya SUK wae Ayo. Thank you. ngeten niko sampo ibu yuk mangan halal daging halal saripati halal di dimik bocah disesep bocah dadi genah awet cilik diulangi nek ngemik ning jero omah ora kok ning ngarepe wong pirang-pirang diler bekakas yuk nek ngemik yo aja mbole buka buka sithik aja mbombo gentenan ora kok kene ngemik kene dobel-dobel ngono ki mboten ditutupi yo ditutupi kuwi makanan bayi nek dilihat nek dilubung laler mengko anake penyakitan Bu iku mengandung beberapa keunggulan cara ilmu kedokteran makanan bayi tersehat adalah ASI air susu ibu mulut ditutupi ngono mengandung beberapa keunggulan ekonomis praktis demokratis yuridis strategis manis tur gratis lo ekonomis nyatane murah meriah ora usah bayar SGM regone piro BPLek wis mundak rego sekaleng lo yo 100.000 punjul kok yo lek ora usah bayar godhong kates diuyek mencengkaruk bantri ra karuang alhamdulillah lo ngono yo ekonomis praktis digoning pilih kok penak ora usah gawakno kresek kantil sak kempongane demokratis kartune bebas kanggo anake kena pakane yo entuk luru ngono kuwi ning wong tuwa yo pengerten nek dibayi ki mbok yo ngalah Bayi ngantar domen temak murokok mak. Lah dalah. Juridis niku dilindungi hukum nyamplik tanpa izin kecrek. Mula niku ditutupi yu ana iwak te ora tutupan kucing merah kok ora mangan kuwi kucinge goblok ya apa ora Pak? Turu ngono yu kucinge muni nggih kowe krungu apa ora? Ana ditutupi mengandung beberapa keunggulan kuwi yuridis dilindungi hukum perlindungan hukum ngono. bad jenenge badan hukum nek disingkat bihalalah strategis panggone nggone Sekwilda sekitar wilayah Dada ditutupi ngemiki nganggo japa raketan bismillah diwaca. Dadi bocah iku genah awit mulai gawe ya bismillah, ngemiki bismillah, nopo mawon kanggo nyebut asmanipun Allah. Insyaallah dadi bocah iki andan dikomati, lahir ceprot jabang bayi, mijil sauci mijil bocah bagus terus gawe no lagu jenenge Ki nanti. Kipin rada cepet sithik wayangan barang iki Ngono niki wayang ora kaya wayang tenanan. Media adalah pengajian namun ringkesan. Menawa ana kanca dalang ora kena protes, iki ora nggo pakeme dalang. Kiai ora kena protes, pengajian monggo wayang barang nek ora ngene ora pati laris kok yai. <laughs> Ning iki engko ringkesan, mengke pungkasan donga sesarengan, muga-muga rezekine gampang, uripe tenang Allahumma. ngaji urung didongane kiai kok bali jari wong tuwa ngelongi rezeki mula niki kinanti nanti saka tembung kanti kanti niku arepe dituntun dikanti dituntun ditetah-tetah ayo nggir sausih som lumah som mengkurep som dodok terus dikanti dituntun-tuntun ditetah-tetah oh uh, iya ayo nggir dituntun oh iya melaku melaku dituntun ditetah-tetah eh melaku nganggu suku yo nggir primaku mbok gawe ngerti mune abang mandek yo nggir nek ijo mlaku nek abang kok mlaku kuwi 50000 yo ngger iki haram iki halal ditutuhi ayo ngger awas awas dituntun ning pak ut, sekolah paling cilik niku napa ayo ngger gone Pak Diot tuntun ayo ngger ning TPQ ayo ngger ning gone madrasah dituntun bapak tabah bakas robi tantu matur ronto maru babi turu ngono iki dituntun dituntun kelawan Al-Qur hati tentram lan ayam Al-Qur'annya dibaca rasa bunga lan senang dunia akhiratnya Allahumma tiada agama selain Islam yang ada merasuk tidak kowe <laughs> munaro bang oji datang prat prat prat <laughs> njaluke lagu kok maisaro kok is oke wae engko urung wayahe kok iya jajarke jajarke Allahumma sholli ala Muhammad pun ngantuk napa derek yuk ngantuk yuk niki monggo dituntun dikanti tuntunan agama O-o-o-o oh, oh, oh, jebul kanjeng sunan kuwi gawe was lelagonan kuwi jebul ana karepe dikanti dituntun anak kula panjenengan ditetah-tetah nuju golek berkah sukune digawe jangka golek mardhotilah dipondhasene iman dikomati asmane pangeran Allah Allah kuat iman ya Allah agama Islam I S L A M I ingin selamat eh, laksanakan ajaran e, Muhammad isak subuh luhur asar maghrib pitung tahun dikandani sepuluh tahun jewer kupingi rolas tahun sepuluh tahun langsung bayang oh limolas tahun langsung bayang ya keperui kudu sembahyang iki kewajiban mbok wong tuane ireng bathi muncat dan lambe lah kok ora sembayang eh, bencoleng ngombe-ngombe wong tuan arep munggah swarga ora sida dikumpulke anake digecek ndase astagfirullahal Monggo niki kula panjenengan urip tanpa agama, manungsa tanpa busana, mula ngerti yo ya, ayo padha ngaji yo ya. Hidup tanpa agama, manusia tanpa busana, maka marilah ngaji bersama-sama. Maka marilah ngaji bersama-sama. Oh, oh. Oh. atine wis ketemu uripmu maju ora mung TPQ SD SMP ora mung cukup ning gone madrasah ulah munggahake sinom pari parijoto siji kumambang mas kumambang Ki micil babar lahir anak lanang kinani dituntun agamane pangeran sing nomor papat isi nombari joto jah nom-noman iki rasa sekolah no pondok no ngajek no kuliah no ben dadi sarjana mengko ngantek kawisuda dinggone klambi ndok sumo iso mampir mabur nangkang jagat kaya gatut kaca ndi gatut kacane ndi nah iki tak contohake yo anakku bocah bagus Gustaf Iki Gatut Kaca godan kaca Godan ki besok Godan ki besok jak bakal teko. Mula bocah nom ijek rasa, berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu baru kemudian bersenang-senang. Kangelan dhisik, rekoso dhisik, ngapalke dhisik, sinaon dhisik, belajar dhisik. Ora ana ujug-ujug dadi presiden, dadi kiai mboten enten kangelan dhisik, digembleng ana ing kawat candra dimuka, dijedi dening para dewa, dewan guru, dewan ustaz, dewan kiai, dewan profesor, dosen. Bocah iki ya Allah subhanahu ya taala jalugat pemuda sekarang adalah generasi-generasi di masa yang akan datang. Eh, iki besok biati suban amron umat ning gone cah nom-noman iki ana perkalaning negara umat apik elek tergantung anak-anak kula jenengan penerus bangsa agama ning gone anak kula jenengan iki nek wis digone klambi noksumo iso mabur ngambah bandir gantara moteli ndasing buta buta kaya ngono lho raine sing abang isining amuan mata dibegul orang golek dalan padang sing digolek dalan bazi wae kan Cangkeme wal kejual kodok kadal, sing penting kuntal orang gronjak senajan jengkal dianggep halal anggel ora mancal. Sopo sing iso ngandani iki dina kayangan jonggring saloko wis kocar-kacir dijajah buta manca negara. Pati sekipu Prabu Kala Pracana, dewa-dewa wis edian, Mergo entuk amplepan melu tanda tangan, pabrik-pabrik gede pinggiratan. Kae buta-buta manca negara. rakyate ngemis ning negarane dhewe iki nembe jago kawisudorong dina Raden Gatotkaca iku bakal ngrangkul manungsa sing nggawe ning agama ning tangku capa buta-buta sing padha nesep bondo negara eh la dalah eh minggat sangka mringgorani eh la dalah ah, eh, ah. mabur iki kan iki nembe pemanasan iki iki anak kula jenengan mula sinom parijata mumpung isih nom isih rasa kaya ngapa sinom parijata gambir rongsoan pinggir pojokan lha dalah gazem terus iki wae sapa tasih goleki mane mane mah <laughs> sak toplese ya ilaha illallah itu pas lai sing kuwi sembrono <laughs> ayo sinom pari jodoh Angger pas gayem kayak iun cali lagu syukur gue mengkiyai ini ngantek muncrat kelambi ini kurang ngeme ya beda kopi ini cili sing penting kan kopi ayo jeng Sliliten karomi. penting dong letak apa yora pegel yo sekali-sekali lek rodok wengi mengke bareng-bareng tengah wengi dungo kalian kiai muka-muka sing dugi doa umur gampang rizki Allahumma terus nonduk terus non suara ngerasa <laughs> cengkareng apa jenenge eh, warna kok cengkareng cengkaruk ya cengaruk warnane kuning dadi mana cengaring ayo jeng monggo jeng monggo tambah pengawasan. Mergo nek wis nombari jatha kuwi mesti ana lagu jenenge asmara. Wong lanang seneng wedok, wedok seneng lanang, mulai remaja nom-noman seneng lawan jenis. Sing lanang seneng wedok, wedok seneng lanang wis dadi kodrate mengiran. Jenengan aja gumo nek ana wong lanang kok demenan karo wong wedok, wedok kok senengan karo wong lanang, iki wonge waras. Dadi lha <laughs> iki lara iki. Dinine ana wong lanang ora seneng wong wedok, wong wedok ora seneng wong lanang, wis tau tiba muring kendu koplak, saudara-saudara. Mula lek muni ana asmara, dana dintokake, bocah kok tir padha irengi, sir padha senenge, terus dana dintokake lek njang diijab kabul dinikahake, dadi kewajibane wong tuwa niki. Roko Maswita iki kalih Mbak Yu sama kewajibane wong tuwa siji jenengno anak sing sae tegar karepe den tegar pendiriane kuat imane Allahumma nomor lorone iki dituntun tuntunan agama pinter bener bener pinter nomor telune tuh ketemu judune dinikahake ana asmara kudu ana dana tir padha irengi sir padha senenge ora dinikahake dadi kentir padha gendengi do kawin dhewe-dhewe usume LKMD lamaran keri meteng disengke is oke wae mas is oke wae aku rebobo aku rebobo aku syukur meteng rasana diwi mulono nek wis ana tir podo irengi sir podo senengi ayo ndang dirabe ke no ya kena eke ya kena mungkin apa bese mulono iki tanpa dono ora iso contohnya ini gila tanpa duit buatan sakit sonsone dhewe digawa-gawa rene dhewe dhuwonek nek dhewe lebar ya gawa mulih dhewe ya ngono ya njaluk dhuwit wong inceng kaya ngene iki ya njaluk dhuwit bocah iki nggih napa mboten seneng suwarga seneng putra seneng napa kemawon dana dintokake tukokno ali-ali walau hadidin senajan ali-ali pindrat ora masalah angertir padha irenge ditakokake rembukan sing lanang moro sing wedok iki ana rembukan iki moro lagune gambo maksude wis jumbuh kang sarwa kinayuh wis padha cocoke anakmu lanang nyetune apa yu anakku kemis liwon kang anakmu nyetune apa nyetune anakku wedok saka sopon iki piye nek saka sopon karo kemis liwon mbah ngene ya wis apik iki anakmu kemis kliwon kuwi 16 Selasa pon kuwi 10 10 karo 16 kuwi 26 entuk kemanten loro sandang pangan teko dewi pret nek ora nyambut gawe ya ora iso ngono ya ngono ning aja kaya wis padha gambuh sarwa kinayuh sing lanang mara ning wedok nglamar iki terus digawe no syukuran pengajian pernikahan kang suwi temundang neh Joko gara-gara panjang umur Allah wae sune rabine kowe ngger tegar kondo ya pokoke dieling-eling undang yai meneh ya Muga-muga panjang umur. Iki terus dirabekake angkah tu kawazawas tuka sing lanang jawab kopil tu kaya rafli rafli rafli lho yo rafli akmat gitu terus rabi angkat tuh kawas terus kalal ono lagu jenenge dandang gulo dandang gole ono dandang gulo ki artine dandang kepengin weruh kuwi jerone apa mula manten anyar kaya ono balang-balangan suruh mergo kesusu dan kepengin lah jalah petetane tebu mergo mantepe nek wis melebu kamar jam itu mlebu kamar jam 8 mateni damar jam 9 manten anyar mulai nglekar lanjute takok opak de kandar teko ora wong iki lah dalah Yusri yo teko Kang Kandar yo marah lumpuk kabeh nek wis dandang gula buaton entuk batin dikai putra iki entuk manising kenikmatan swarga gula ndledek nikmat swarga medune ngarca padha lanang wedok do kelonan baton entuk batin dikai putra dikai nikmat putra-putra terus griya warna warna ana lagu jenenge durma kabeh apa sing diparingno didermakno kanggo Gusti Maha Kawasa ku angfusakum wa ahlikum naro ulang awakmu ulang bujumu, ulangono ulang anakmu ulangi toto kromo, ulangi agomo, selamat songkon rokok bareng-bareng munggah suargo Allahumma Allahumma niki monggo kali dipikir kali diangan-angan, ya Allah sause lagu Durma iki kabeh didermakno kanggo Allah ning kono ana lagu jenenge pangkur pangkur niku karepe ayo lendang mungkur saya tambah umur cedak ngalam kubur umure saya tuwa sesuk setu tahun baru hijrah poso tanggal siji wulan suro nggih Pak Bu nggih besok setu awake dhewe tambah umur, tambah umur tambah cedak ngalam kubur, saya sudah kontrak ngarca padha, gragapana wis awak kakan dosa, podo padha diwaca, ee ee dang lakonono, aja mbok ndendi aja sumaya-sumaya, kok tiru-tiru sinom parijoto, bocah kae jenom ije dorasa, seminggu ping papat menawa kira-kira ije iso, sampean ki wis tuwa, patang minggu sepisan wae wis ora iso. wadal mendhuwur kaya iya iya wedele mengisor wis ora isa mula ayo pangkur lek dak mungkur saya tambah umur cedak ngalam kubur Allahumma Ya Allah Gusti, dikai panjang umur syukur, sembahyang nggih, ibadah nggih, kaji nggih, aja dindi-dindi aja semaya-semaya ndang lakoni kaji Kang Pak suwito, monggo Bu ayo ndang haji ndang umroh Umrah, umroh umroh amin Allahumma Sumirah mau ayo umroh ngono bandane nggo ibadah ya Allah Kadang-kadang iki dina masyaallah nibonangi aku nyambut gawe nganti lali marang ibadahe awete sore pangkat lunga mulai sore nganti jam 5 ning nyatane bondo gak bisa diangso Sri catai dewi dewi Sri wis ngerti rezeki iku pasten Gusti burung ayu yen turun cintamu, percuma yen nyambut kawin, neng lali ngibadai percuma seneng endonya, neng akhir ndang mungkur monggo lek dzikir bongkar gunung reksa muka bongkar donya seminggu sepisan ayo tawajuan dikir nang Gusti Mokawoso perang kelawan buta rek moko rek moko lo butane rek moko niku reksanen muka raine direksa lambi sing nganti waton ngomong irunge mbus aja anger nyosor mata nggo maca Quran kuping nggo ngrungokno kae woro-woro kang suwita ngrawuhno pengajian teko mlebu kuping tengen tutupi kuping diwa apa meneh kok kiyaine Joko Goro go niku golek ana lara kuwi rasa ayo bareng-bareng golek rasa rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiate tobat rasa kemintar dadi bener golek rasa tentrem rasa adem rasa ayam sing rawuhna tentrem sing teko adem kabeh dadi ayam amin Allahumma lo ilah dalah masa Allah sausai pangkur ono lagu jenenge megat roh megat niku putus roh kuwi nyawa ora nono wong lungsungi percaya yo mati ora percaya yo tobat sak durungi sedo ngamalo kesainan sak datang kesempitan bangunan kuburanmu sak durungi siropodo melebu apa wujudi asolatul jamaah kiroatul quran sodako jariah anak ising soleh soleh lan soleh iki piwiling rasa mbok taboi iki ana piwiling kanggone wong omah syukur atine ibu bapak dadi imam ibune makom anake jamaah aku bersyukur pada Allah atas nikmat darinya nikmatnya iman ku rasakan untuk sujud sembahyang ku diberi nikmat sehat ibadah tambah kuat istriku rajin salat, anak-anak pun taat hidupku bahagia di dalam keluarga tak pernah mengeluh ataupun keluh kesah Allahumma mergo jamaah maca Quran uripe tenang rezekine gampang sedekah jariah tambah turah anak soleh-soleh kah bareng-bareng mlebu jannah Allahumma Allahumma sausi ono lagu megat roh iki ono lagu jenenge pucung pucung niku taleni dhuwur tengah karo ngisor setor kene kuburan kuwi pasar ora ono sing nyenyang batang iwak royoan batang menungso sapa ta sing doyan siji Mas Kumambang loro micil babar anak lanang kinanti dituntun tuntunan Quran sinompari bocah duwe lawan seneng ya Allah sekolah noti ngajik noti no kuat iman sing duwe nomor limo jenenge Asmarandana seneng-seneng no, iki rembukan gabuh sing nomor 6 e jumbuh sarwa ayo podo cocoki sing nomor pitune dandang kula pengin meruh iki jerone apa e entuk nikmat dimulyakno kanggo golek ridho nomor 8 ne lagune durma didermakno kanggo Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil iya kana butuh iya kanas sing nomor songo iki pangkur ayo ndang mungkur umur yuswa 100 tahun ranono randuit duit utang tonggo iso raso mangan jaluk konco kenoning akhirat kurang semalam jabluk sopo nomor 10 megatruh nyawa putus ya Allah pucung nomor 11 patokin da siji sikil siji siji karo siji wih ongko 11 pas iki jam rolas gak percaya jeluk jamu diri diri ki jam piro jam songo Kuwi jamu bosok kuwi. <laughs> Wong nyamene kok jam 09.00 iki jam 12.00 pas. Ayo lagune sing serodok sangar. Dandang kula. Nah. Ya aja to, Mak. Sing kuat sapa to, Mak? <laughs> Wong ngaji kuwi ngantek subuh apa ya ora lempoh. Sing wedok haho-haho, sing dhuwur apa ya almes. <laughs> Ya, dandang gendis mi. army maksudku <laughs> tepoknya dicunjuk subuhan yang kene kowe Is oke wae, aku rapopo. Eh, eh lah salah. Bokongmu nyoblok wong. Lah aman ya ini nek ngene iki wis. Maju rene sithik lah talah Maju meneh. Nene rene la ilaha illallah aman. Eh sila tumpang ora ketok kiai nek ngene iki. Debok <laughs> dipasang geber Bas, sing ngarep wis ora iso ngincer. Buka Siti. Ketok ora yo. Ya Allah Gusti, geger gember, ewer-ewer. Wayang owah-owahaning tiang. Digambar wayang. Menungso urip ana ing nduring gedebok pisang, pisang pindane tiang gesang ceblok, nang endi mesti tukul dadi menungso. sing tiba ngeni nukulno kamanfaatan keberkahan khairus anfa'uhum oh, linnas tebok ora bakal kapotong tugelan gelitak sadurunge nuhno buah kang enak aja pisan-pisan mati he menungso kejaba ninggalno nama manfaati karo manungso liya gegering dunya manungso sing kebaing dosa gara-gara ngastimo do bacok-bacokan anak kurawa pandawa royaan bumi ngastina ngalengka diraja jungsang bawana gara-gara bathuk rikan waron sinta ditolong dening dasa muka mbuh bathuk sing endi ngarepe geger donya sedumuk bathuk senyari bumi wayang ramayana mahabharata geger gembir ora ana liya ya mung sing gawe cintra iblis laknat setan kang wujud buta bejane wong sing ngugemi agama ila eh dalah ile iman sing kuat sing kucing digandani mas anggo eh, dados ele rolas kujeling limo wanciri pun wayangan kabeber no oning bojo negara mulia agung araden suwito hang rawon lagi joko goro goro hang rang no beberi ngalengko dirojo pun sang dosa muko nyandang sukerto sungkowo kasandang sang prabu dosa muko katongko pun sang putra indrajit dawi sang dosa muka marangkan putra yang gering kawi oseng lisan ilatalah indrajit indrajit anakku ngeri indrajit indrajit Nyatung dawuh kanjeng dewa pun putra indrajit marak sowan rungok nojit nalengko dirojo wosah aseh nalengko dirojo kalah ngir wadyo polo nalengko tumpes tapis tanpa tilas nalengko dirojo dadi lautan ludi rojit Senopati padha guguring palagan kuwi adalah papanmu padha depaning Bantara Jit. Adikku di Kumbakarna. Aku ra nggugu omonganmu biyen kowe ngomong bola-bali aja nyolong pagrayu. Aja nyolong mrikian Warasinta nanging di adikku di Kumbakarna. tak lali lali saya angle lohe eh, praupan wajahe sang sinto sinto sinto wong ayu gawe lara ning atiku wis sinto rama wijaya wiradala atiku disarpa kenaka jit nalengka diraja kalah ngaleka diraja sama basa basesi pamanmu gunawan wibisana gunawan kowe pengkhianat gunawan kowe metu saka koalisi ngaleka pindah koalisi ning rompo wijaya eh gunawan gunawan wibisana kanjeng diwaji kanjeng romo sesembahan kula ampun gempal manah sungkowo tasih satru ingkang badhe madek senopati anggantosi paman kumbo karno badhe majeng palagan morak ngarik wadyo bolo panoro gampang sing mbok ucapake angel lakonane jit pamanmu sing gaga gedine kaya ngono kalah jeneng wadyo bolo ketek ketek kae wanoro wanoro anoman eh sini mong dong rayah rame rame ampia ampia awur awur buto kocar kacil bila dalah kanjeng diwaji pun indraji badi majek palakan ngelenggain senopat kowe arep maju peran <laughs> nanti kaget syukur ngalamun kowe kok kowe kok arep maju perang la ilaha illallah wah dosa muka kok iso ngerti la ilaha illallah aku gumun kowe kaya ngono kok arep maju perang sing mbok do kaki apamu to jit pancen kowe iki anak dosa muka jit nanging kowe gawe cilik bocah awet bayi wis ugungan bocah-bocah ugungan ora tau olahraga ora tau gladi perang, awakmu kukus pepes lemes, nggawa pedhang wae ora umpan isine mung klekar kakar, turu-turu kaya ngono jejet. Kaya-kaya wong meteng kaya ngono kuwi. Eh. Klekaran kaya ngono idak jenengmu kuwi. Jejet. Kok ngacek ngaji maju perang sing mbok adik napa padha karo soro nyawa kowe jejet, meleko jejet. Kanjeng Dewaji senaosa pun putra Indrajit boten saged tata gladi perang nanging Indrajit kadah kagungan pusaka piandel saking Dewa kaya apa kowe kok duwe pusaka iki kaya apa pusakamu monggo kula aturi pusaka kula menika naga pasana naga poso naga poso naga poso kumaramu duduh no kanjeng diwaji kanjeng rama dos dosa muka eh naga poso naga poso kok kok kok kok gila aku cek wis iso dadi ulonaga gila aku gila cek wis yo percaya kanthi rawa percaya balekno usahamu balekno cek bagus bocah ganteng Idrajit eh, Idrajit eh, <laughs> anak anung-anung kita bocah meneng kok gelenggem bocah iki kita yo hula kok jebul diku saka ngedap ngedap iso dadi nogo hakilo nganten aku ilah dalah anak dosa muka Indrajit eh, tak kadang-kadang besok melenggain projo yo jit bapak sekarang pati ngalko kue sing bakal dari pangeran pati kue sing pati ngelenggain projo kan jen jiwa jit napa pun paringi tin pangestu putra Indraji badhe madeg senopati perang barok perang ngalam kodi elah eh, dalah iya iya ngar <laughs> ayem mati kubu sakamu iso dadi naga pirang-pirang eh. sutup ndasing ketek rek karo bubrah no kae nyuwun pamit donga pangestu kanjeng rama tak utel jawa mantra ya ger selamat wilujeng maju perang ya ger Thank you. Ate. wonten tugas nopo Siap semuanya pasukan. Nggih, selalu kondusif, siap selalu. Kalau untuk saya walaupun itu hanya pencitraan. Tidak mengikuti voting itu karena walkout. Tetapi setelah mendapatkan posisi, aku akan selalu mengikuti apa yang jadi koalisi. Habis partai-partai koalisi ngalengko dirojo siap siaga no kai romo wijoyo ngelenggahing projo ojo kepenak hangatur negoro poncoati kowe kabeh kudu iso ngawat-ngawati balancing minangka dadi jabaning kepemimpinan ing Rama Wijaya kae padha balaning wanara-wanara kae pimpinan ing Anoman sing bakal ngatur kae Menteri Anoman kae aja nganti nglenggahi projo. Bubarno kabeh alang-alang ana diawat-awati kaya ngopo. Menika to kae ngono napa? Kae. Siap-siap gekno kabeh turane wong Alengka Diraja. Pedang ora umpan ungkalan tumbak kotok dangan ana. Ayo. Nuju nang Pancawati. Wana diora arek kethek-kethek dibubarake monggo kula nggih. ojo kakangelan sesuk ngenteni apa budhalo saiki siap siaga no aku tak nyiapno kabeh wadya bala karengga curahan kabeh budhal ojo kakangelan sing terlena kecolongan yang ya, menjadi keputusan ayo walaupun saya itu sudah istirahat saya akan selalu memberikan masukan kebaikan untuk ngalekok kinerja ayo semua masukan yang berkoalisi kepada Reddit Banyu Wanyu borok kena-kena Limu eh Monggo bang inna Allah layang duru ilah suarikum ning ilah kulubikum wajah bolo anoro sak gusti Allah inna akromakum sak temeni mulyani iro abin dudu bagusi dudu sugei dudu ayuni nanging batine iman lan takwani ora didelok jabone ning jero batine senajan kowe kabeh kalawan ingsun iki jabone pancen wanara nanging jerone wujude menungsa tinimbang iki dina wujude do menungsa jaba jerone kethek gawe apa mula ora ana liya sing ngatasing dening wadyabala ngalengka ya mung anoman lan kabeh sak balaku ya para singgana anoman kuwi artine anane iman mula anger wong ki duwe iman sing petak putih atine lahir lan batine al-islamu nandihun agama sing suci ayo padha diresiki jasmani yo dipakani rohani yo dipakani kelawan kuku panca noko, kuku wi kukuh panca kelima naka kilandep sapa sing salat limang wektu bakal kukuh agamane lebar wiridan mandi dungane landep sinembatan. mula iki kabeh aja padha gampang kabujuk dening wadya bala buta-buta kae menungsa jaba jerone angkara murka aja ngantek tengah ngono gati gegeran ya iki kawisudaning lenggahing praja Sang Prabu Rama Wijaya pesta rakyat ngentek telung puluh telung miliar ora dadi apa sementing rakyat pada seneng kabeh wadya bala wanara siap barisi aja nganti ana sing gawe geger Kanjeng Prabu Rama Wijaya kula aturi nglenggahi praja ingkang saestu mulai dina kala wingi panjenengan pun saestu nglenggahi praja Sang Prabu mboten wonten parte pundi ingkang badhe maksulaken panjenengan anoman ingkang badhe ngalang-alangi panjenengan koalisi kelawan rakyat rakyat bakal ngarepan barisan kulaturi ngajengaken ngantos limang tahun ngatur negara menika dene nek wonten partai partai sing nyalah guna eh sikil midakono, sikil midak kene rai kono rai kene wis eh, dalah iki wis ora bener iki mulo padha bola wanara aja nganti ana buta-buta sing gawe cintraka sang Prabu Rawijaya budal mangkat ngregol gegeri gegeri goblok dere Thank you. kocar kacir <laughs> Wajabala Pancawati Anoman sak Wajabala kocar kacir dening Senopati Ngalengka Diraja Kakang Mas sinten ingkang madhep dados Senopati saking Ngalengka ora ana liya sing duweni kampuan pusaka naga basa ya mung Indrajit mung Indrajit kakang mas nyuwun intin pangestu kula badhe mrepeki Indrajit ya wis ditugo-tugo digawa Aja ngantek lena ya di nyuwun donga pangestunipun Kakang Mas ya tak uncali Joko Mantra itu gawe ya di Mas Gunawan Wibisana nyuwun pamit balawan noro kena mbok apusi telek mbok bungkusi mata melek mbok apusi kowe pung gawe sulapan pusakamu ula naga poso kuwi mung sulapan jin wong kena blolokan iso ketipu nanging naga poso kedadean saka mega malang eh naga poso kowe asalmu saka mega Galio dadi mega Nagawasa jerajik kowe wong ento apa Gunawan kowe timbing-imbingi palenggahan karo Rama Wijaya nanging kowe karo dulurmu dhewe wani nyuduk teko mburi kowe gawe muktamar dhewe hmm. dulurmu dhewe mbok elek mbok pangan getahe mbok fitnah Gunawan gunawan bibi sono meripatmu melok melek kesusut dah kepengen pulo kue lali dulur mudil Yamono yamene berjuang bareng-bareng bangun partai ning kue anggir di sengono legi pemaran Edrajit anakku Edrajit Romo Wijoyo caranane diapur Romo Wijoyo Rama Wijaya, Madukara Wijaya. Hmm. wong dereng subuh kok Gus sampeyan kok blandang-blandang Lai lae megeget uget uget sak dulito bae lae la ilaha illallah wong sing eling nang Gusti Allah aja wedi nggih Gus kakang Semar dosa muka ngamuk punggung eh jenengan sampan dalaken pusaka panjenengan panjenengan pusaka menika sampan paringaken dening dasa muka menawi dasa pulun manunggal cipta nggih muga-muga tentrem negara menika dene menawi dasa muka sadar mboten nglegana pun sampan unsali jeparing menika dakwah menika merangkul ora memukul, dakwah utuh sabira hikmah wal idotil hasanah Gus santri ora kena golek musuh nanging nek ana musuh aja mundur Gus pun kula uncali japa mantra selamat selamat perang jurit Gus napa ingkang kedah kula kelampahi eh Gus sampeyan senopati ning Rama Wijaya jenengan minangka sing dadi ngatur koalisine wis sampeyan ingkang dadi deputi tim sukses mila nika Prabu panjenengan badhe nguntapaken pusaka nyirnakaken durat ngoko dirangkul bebarengan hamba negara menawi mboten kersa kersane pun sirna nanging panjenengan ampun wegah kangelan ngawat-ngawati Sang Prabu Rama Wijaya jenengan ampun kendel kemawon iki sampun wancine jenengan dados ageng menika tengah wengi setengah siji punjo 5 jenengan triwikrama dadi buta sing gedhe naika gunung sampan bedol sengkaaken dosa muka bruki kawan gunung eh kula nyuwun pamit setitik ala ketara sapa andalari ala ing kono wahyuning sirna mula ing pengajap ngaji raketang sithik dilebokno ning ati ngamal sing ikhlas golek ridane Gusti nrimo syukur marang Gusti ngamal sing ikhlas nrimo apa sing diparingno syukur ana nikmat sing wis mbok mati golek sangu sing akeh donya kuwi sawetara eh nolo kering Petro Bagong Rene Ongger Nolo Gareng Petro Bagong Lek, Goro Goro Sawatono Semas Gatos Hey, padha ngantuk nopo dereng? Eh, eh, lah kok do ngantuk-ngantuk ngempet uyah ngundul-mundul kaya ini. Ayo, seluku seluku batok salaka ya sluku sulukan fawasalikun wada kamaslukun usluk latasluk. Usluk usluka usluku ngambano suku nuju golek ngilmu angel nek durung ketemu. tapi nek wis ketemu uripmu maju eh ora mung awakmu ning tekan batinmu batoke ilailo batina kala ilaha il la ilaha il eh si romo menyang suruh liwat lambi la ilaha ilallah onon dikir lewat sir rahasia batin kol biruhi siri kopinyi nafsi afakola latifah itu man fasolu man ki menungso ayo fasolu podo solato oleh-oleh lebar sembahyang gawa oleh-oleh wujudnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah eh mak jendit oleh-oleh payung montolah lafali fayamutu menungso ki kabeh mesti bakal mati mak jendit saka tembung fajanatik Karena diwaca wako fajanatik artine ing swarga muga-muga nala gareng petruk kagong awake dhewe menangno kelawan setan al mujahidu manjahadan nafsahu wong sing perang-merangi nafsune wujuding angkara murka dosa muka kae muga-muga bendarane Dewi. Sang Prabu Rama Wijaya saged ngalake sang dosa muka Rama Rama Wijaya Rama Romo hei Romo aduh wadia yang aku jahakol jakol batin inal dilakana sahita kamata kaji haji tiwi kromo solo ala Muhammad Allahumma soli ala Muhammad allah soli ala Muhammad Wah, deboke. pokoknya setane kalah saiki ndonga wis ngono gelem ya semene ora gelem semene. Waginem bakul rambak dene kurang marem ngundang ki ambak. Niki setane pun kalah, niki bareng-bareng padus berkah. Monggo astagfirullah rabbal araya astagfirullah. Sedaya istighfar. من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا Ya Allah Dosa sembrono Bapak pengajian Ya Allah ngapura Ya sedaya jamaah menika nyuwun ngapura ya Allah maghfirlana dzunubana wa wali dina wa li masyaykhina wa li muallimina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ja'alna bil imanil kamilin wal sholatil habibin wal faraidil wal zakati fa'il hajjana hajjana marzuqna ziaratal Makkah wal Madinah ma'asalamah Allah marzuqna ziaratal Makkah wal Madinah ma'asalamah ya Allah Allah mahasil makosu sahibul hajah Bapak Suwito Haryanto Ibu Masama. Allah mahasil makosi dan jamaah Terima kasih di dunia wal akhirah Allah maj'al auladi kustafuka rahmawan wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil Qur'an wa ahli iman wal Islam bi adalah kita adalah Rasulillah. Rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama ya Allah. Salim qaryatina baldatina Indonesia ya Allah. Min abadi dini wa dunya wal akhirah. Pejabat kaparing ana sehat. Bapak Presiden sedoyo pimpinan kaparing kesehatan kuat iman Islam. Mikir datang sedaya rakyat tentrem adem ayem ya Allah ingkang dados kiai kaparing ana barokah ilmu barokah rezeki mulang dhateng para santri tentrem ayem ingkang gak kagungan harta benda kaparing ana ati ingkang lomo hartawan fakir miskin santunan ingkang kacoba boten gadah ati nrimo mlegono paring berkah panjenengan ya Allah Allah mangfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wali limu'allimina Allah maftah ya kulubana futuqal kalarifin ya Rabbi zidna ilman nafi'an wa amalan mutakobalan wa rizqan halalan wasi'an barokan thayyiban ya Allah yuk keluarga besar ya Mas Wito yuk keluarga besar diso mulio agung Bojonegoro ngono iman Islam istiqomah nasalu kamu cibati rahmatika wa azza imam abu radika wa salamata min itmin ithmin wal ghanimata min birrin wal fauza bil jannati wa najatan minan nar Allahumma ij'al baldatina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adzabannar jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya lahumul fatihah rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Uhdinas surabal mustaqim Surabal ladhina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladolin Amin Maka dan keluarga besar Pak Suwito sakutra sedaya para jamaah sekedhik muga-muga enten barokah lepat keguci kanyun pangapunten ingkang sakata wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh